Ефим Никитин. Сарбиге. Юмах пьеса. Выляганзем. Сарбеге вунжите шулхи хитрехер. Савалей. Сарбеге ашы. Саха. Савалейн икемыш арыме. Хитрескер. Волах тугатмыш карчык. Сардиван. вунжите шулхи саргача. Нарби. Сарбеге юлдаже. Ухливан шамыр качы, эсремет, тымана, убыде, юмақшы, эсремет таржесем. Пірреміш пайы. Чаржаву мне юмақшы дұғадь. Юмақшы. Юмах юмандырринче, хам ургамах шинче. Элі гавал тах шанах, азатезенем ринче, пурынны деть, карчык па старик кесле калать. Візен бұлны дед, ұдарай мехер, сарбеге. Сарбеге думан эш пулман. Арланы, пирдертне, тередерлене, тіліндерне, авын жапнар бек, юры юрланы бек, юма хрибек пурынна. Шурагыш евірлі ие гурынны, Сары кылган ярымлы шүйжі явынзанны. Шунзадыран шылдырбе келдірдатыны көжізем. Херду дие кулзасын хевел дұғат темелле. Калашны жух хербе шапча күрлат пүлдейін. Ына таврари качызем арымдума хапсынны. Кашны гунах унбатне хыдана быны деть. Ылдын кемел, ахах, теге хына сунны деть анжақ сарбеге ежінман, катчагайма шутламан. Пірре жапла тем амаге бе сазардық сарбеге амыжы білзе вырдать, ұнсыртран. Ашы вара шав жула деспе уры харым дуянна. Ама жүре амыжы сарбегене юратман. шаынбада бада сарбеге язынса ялан көшіл юқтарны. Тақчағы ішне тұқса юры юрланы. Кәтесри кәтеснер ялінже пиде чухын шемгере. Сары качы сар диван юмахри бек Сар биген хитре юрри ширма урлы илденне. Сары качы сар диван хыйде бірле юрланы. Візен юрри таврана пур жере илденне. ыры әшчен, халық беле юрланы. Візен юрри телей булна, візен юрри пурныш болна. Пәрбірне юратны, икселми вайхал күрзедана. Юратны, савынна жінзем. Ама жүрямыш шеш кунін жерін шартланна. Бұл туғатмыш пулны екен. Чаржаву жылать, бұрман херри, чечекле шурлық, шывхерінче хомышлық, пәрі Савынышлы юры, терлік айық чевілдетні нилденет. Юған варинче ике хуракыш ярынса ишсе жүреше. Шаран жине херзембе яшсем савынышлын юры юрласа дұғашы. Чечек пуштарашы, пуш кыжле дывашы, Ухливан. Ай, сарбеге, сарбеге, саргайық пек юрладын, пӹдем чуна хумғадан. Сар дедек пулзасын де кайытым, канды лардатым, Нигама да бамытым, әмір бұқса усыртым. Сар лерін ман жүре лектерден. Пурде, ай міллеес. Пір рет качызем візіне хиріш земдір заюрлашы. Ухливан нарби умне бұрза. Нарби чуным чүптудар? Нарби вадан задырать. Ухливан нарбие хуза житсе чуптывать те, егетсем еннеле гаять. Херзем, илзе гайре, илзе гайре. Херзем пырза візіне чечексенжен чихны пушкы жыле барашы. Вое варрине сар диванба сар Вое малала дазылать. Шир жир жирдарах шүрерім, симис чылғайып тупрым, симіз чылға же пығыр шірі мерден гуш, мерден гушлы шерембе хура бүрдімне шидичен, хура хере илертрім, виші Сар диван, Сардиван сарбеге умне бұрзадырать. Пурде, сардиван, мін тупран. Сардиван, савыныш пателей. Сарбеге, ес сардиван теріс маргаладын, унбек сымақсен пул манчишке юрыра сардиван. Ман жерере бұлны візем. Телейбе савыныш тупсан начар вара. Сарбеге. Начар мар, анча хесе хаклыйдан бөлі. Сардиван. Нумаях мар, сарбеге. Эзе хавын юруна, илемлі санна, тада чарюне бар. Сарбеге. Апла бұлзан хуза жит? Сардиван. Шитме йывыр жавзана. Сарбеге. Хывалама юргензен кітселара ғыранчен. Сардиван тарза не хавалать, выл тухса дарать. Каччызем шавжа дать идалать те чуптывать. Сарбеге чупса дугать. Херзем, ты дай маре, ты дай маре, чуптывай маре. Тебір енжен сардиван духать. Сардиван, зем, кильрха, кайык чеппи бургунда. Сарбиге, ай хитрешке, мындарын, шуна тыне тагам хушна, шихса ярадып хыюне салтса шығад. Сардиван. диван. Сарбеге лайық рахмайлаштар жунаттыне. Сарбеге, юрать, сихрым, каллих вешме булдарать. Чимірғалі, курырға бұл вежешін, юрлашын. Ай, хитрешке чынағақ. Сардиван. диван. Сарбеге бегех чибер. Кайық чіппене вештерзе арать. Вежех чиппем түбене. Юрла, савын, сывы бұл. Пурде аллизембе сулласа. Веш-веш, тада жүлерех, савын тенже илемебе. Кукук сасы илденет. Сарбиге, евады ваз унвалли. Пурде унвалиде хамрвали. Сардиван улық варинже Саргай Саргайксем саванчер. Ухливан, саргайксем сархерзем. Сарбиге, кук-кук сасы Пурде илтремер кадара кукук саси. Сардиван, ченет маривыл бере. Сарбеге, патнерех кайза гурар? Ухливан, ырамар гуа жазем. Качызем, мін болна. Ухливан, чырех ытындапма сизе дебеп. Херзем, мін сизен? Ухливан, кежех бе сардиванын пызык той болать аларан алладытса савынышты юрласа пурде тухса каяшы. Кайык жегеде візіне юрласа асадать. Шамрык сен юрри, ми булать. Сазарды кайык семде юрлама чаранашы. Хвелли гун тіксімленет, шил верет, кемзірдет нилденет. Евішіне тамана вішсе бұрзаларать. Хомышлықран саха карчык тугать. Шывра ярынза жүреген иге ағыш вешсе гаяшы. Шывран эсремет туғать, шығырать. Саха гарчык патымана унбат не бұрашы. Эсремет, илтрери, саха батымана, илтремір. Эсремет, курдыри, пәдетпір, яс, пыданас. Хезеші, ери давра савыныш, ери давра юрлашы, Еп марғал, бізем чын-чын хужазембек шүреші. Ман шыр жине келзе, шүрт ердуза пұрын машқын шутлашы. Кураймастып құрай мастып пұрныша. Пәдермелле савныжа, пәдермелле юрра. Сахабаты мана, пәдермелле, пәдермелле. Есіремет, еп қынықты, тәттім жерде бұрынма. Сахабаты мана, е бірде. Эсремет шүлелі Құрай Курайма астып шүтхебелі. Шеклер манауын батне, хыпса шытса ярадып. Саха, хебеле шытмамай шитме? Тымана, волвери, шунза гайын. Эсремет, шунза шау, мінді бір, шабы жас. Аллыне тазатте хеш дәд. Тымана, шабыш пушлық, пірре жапса ұвдандар, тепре жапсан, Эсремет, тепре шапсан, кел дабап, шилбевіш терзе ярып. диван засы, сарбеге, ау! Эсремет, саха, чене занагунда. Саха, а, еп кунда! Эсремет, пыданар. Сардиванзасы. засы, сарбеге! Тухать, эсремет. күнда батша езі! Сардиван. Эбіде мар, эсреметте мар. Эсремет, суя, бірінден жіндере шав аслы болады. Сардиван. Эп шабыш машутламастып. Эсремет. Хе-хе-хе, Хешне сол заярат, анжақ сардиван пырын керед. керет. Сардиван. Табынан бұлзан, майып хадер. Эсремет, хешне жіклезе. Біріх шабап, тада адып. Сарбиге юрилдензегать. Сардиван эсремет хешне ярзадыца шыва бұрағад. Сардиван. Тепре хылашланзан, ховда жавында булан. Сывы юл. Сарбиге! Эсремет. Эс... Эх! Сардиван сасы катара. Сарбиге! Ау! Келгунда! сарбиге засы. пырадып сардиван ау сахаба тамана саз илдензен малданах Ондан ундан ашы. несремет илтірірі сахаба тымана илтірімір несремет курдыры сахаба тымана курдымыр несремет везем камне пәлдері саха Пілет пір, пілет пір, сарбигебе пір келдех вұртсадыр бұрнадып. Выл сарбиге завныйы. Несремет, саван, саван туғатмыш. Сана пиге дуза ек атчабадым. Улдалар сава сават пүлға чынлазах. Ха-ха-ха-ха! Саха, вилзех каят савны бе. Хи-хи-хи! Тымана хо-хо-хо! Эсремет хаярын, апла мэнжін сарбегене чараймастын юрлама. Эзі унын амыжы вет. Тымана, ама жүрі амыжы. Саха, вой житмеш, ху білен, юрада ашы бір-бірне, сардиван батуслы чух, шулық мада майы жук. Эсремет, шабыш сада жіндерме май жук. Тамана, жіндерме жук. Саха, Юра зан чундуға спатне жидеть. Есіремет, манында? Тымана, манында. Саха, чиелік пешін дерес бұлад. Есіремет, хаярын, юры юрлама мандарас. Анжа хезір піледір, візем савныш хужізем. Пірле жүхне візене нигамда шынес шук. Тымана, шынес шук. Саха, Пірле жүхнешінес шук. Эсремет юры юрлама мандарас, візем савыныш хужізем юрлас вырне магырчыр. Тамана хурланза жеш пурынчыр. Саха, сивидес, уйрас, сардиванба сарбиген черезем хушине пырбырза жегес. Эсремет, чәріс, уйырас. Эсі саха тухатмыш, сардивана паянақ манбадыма еліртсе келін. Ана қатча дұғадын. Саха. Ох-ох-ох. Хитре да чее бұл. Саха. Сарбеге хыбас шук. Хы юррибе савныне пулышмашкын прағас шук. Хыщын бұры жыраза. Эсремет. Тубаймаш. Тамана сана құжадып Сарбигене адаштар, вырманалла манбада шулне ерне ан білдір. Саха. Аплада чараймазан, питне күшне чармала, кужесене сықсағылар. Есіремет, Илтріні? Тамана. Илтрім, илтрім, чармалып. Күвік, Саха. Калех. Ох-ох-ох. Тадамыз керахладан? Саха, сарбигене чармашкын ашы юратны базать, вол юратма брахмазан чешмеш хваджа жугалать. Эсремет, ха-ха-ха, шинзем бір-бірінбе келіштерзе бұрны мангымыла пытрадать. Сивидес! варштарас, Пұрынчырақ харгашса, сахана, каламан савалее ман бадама вармана хырык турат пуштарма ярдене. Саха, үйгетлерім, паян кайры, сан батна Чирленебек пулза юмыш патне кай дерім. Истремет, бір, верен деп хайыбына, хайын херне юратма. Кадара юры илденет, херзем юрлашы. Візем юрланы инжеде гайза жуғалад. Сардиванба сарбиге юрласа келеші. Тымана, сардиванба сарбиге калек кунда келеші, уйрылма да білмеші эсремейт ал изене умнедытса каялла жагать Шундарать койораш чегеме, ытла савынышла юрры. юрри. Пыданар, Саха хамыш хушине кайса жугалать. Тамана евіштем мегішне быданать. Эсремет шива зигеть. Шандалық шудалать. Кайыккеже юрламады днат, шывра ике хурагыш ишсе жүрейші. Сар диван басар беге, шаран жіне юрлаза качы Катчызем бегірзем, кардаланза юрлаза ирцігайшы. чечек чечексем. Сары кайык юрлазан, савныш тулат чирене. Пірне бірі юратсан, пурныш келеттен жене. Варман давра, уйгербе, юррым, янра тенжибе, ожы тедем чирене. Танах пулес хевелбе. Сардиван. сарбиге, эсман хевелім. Сарбиге эсі мана юрададыны? Сардиван. Сана күшран бұқсасын манын чілгем жихланать. Эзі манын пурныжым, телеем, пулас мұжарым. Сарбиге, Ав хурагышсем де мұжырын жүрейші. Эзі мана манмыны? Сардиван. Нихшанда. Сарбиге Эбі нихшанда сардиван санбала жух черемре юрлас кымыл капланать Сарбеге, шынгырдатса сашев югать. Мін юрлаза югатши, ұшта шиди Юрлать. Ман юрратын ладыр, чун юратны тузым, юрым райан радыр юрадузым, кайык евір вештер, выл ебе. хивел евір выл кашпа, ирбе. Ышыттыр пурне юрадузым, юрмайт ледер чун юратны тузым сардиван юрлать. Юрла, юрла, сарбиге, хивел духсан да юрла, хивел анзан да юрла, хват парес шинзене. Кайыксем хыдыра юрламадыдынашы. Сарбиге. Итле сардиван, візем де бирін юрра юрлашы. Пить хаваслышке улыхра. Сардиван, ебе юрланыран шапла хаваслы Сарбиге, Сарбиге, сем яла гайреш. Сардиван, ебе сан балах юлдым. Сарбеге щук. Эбі санбай юлдым. Йывыш хишне быданать. Сардиван не хвалать. Сардиван щук. Эбе. Йывыш тавра жаврнашы. Сарбеге щук. Эбе. Эзі мінжін. Сардиван сарбеге алдыне ярзадыдать. Сардиван санапиде юратныран. Сарбеге эбе де. Сардиван чуным чуптывать. Візем чуптуныне сахагарчык хымыш хушинчен пушнешік лезе бұқсадырадь. Ундан калле лапчын заларать. Сарбеге. Ах! Сардиван мін бүлчі. Сарбеге. Мана темскер күріні бек туйынчы. Сардиван. Шыба кайык чымыры бүл? Сарбеге. Пілмес деп гундан хавыртырақ. Сардиван. мастып сарбегем ес хыраны бектемле е нес мана, санба бірле сардиван жын бұшна ұзадын. сарбеге тагам пире сана санаманран кежіре хуйрасын дуйнать сардиван мана санран ұйырман негам бұй шетерес шук нимрень бұйлы юраду эзе манжын шут хевел Тәнжере шук санбек хитри чиберри сарбеге санбек киде, сардиван урық шуғақ тенжере пір эзі жеш азымра. Сардиван. Апла болзан мін жінгі жебіленес, хурланас, санапурде саваще, мухтаще, иксімір юратныне ырлаще, числаще. Сарбеге. Атте савать пледеп, анжах, аннетыван мар. Сардиван. Савмаш пуледедіні. Сарбеге. пөлместеп. Сардиван. Анғыра, иксіміре пірлешме немле ұзал жараймы. Юрлар дұзым савынса. Пирені хават юрара. Сарбеге. Пирені хават юрара. Иксілмі юрадура. Сардиван. Иксілмі юрадура. Сарбеге. Шава хингек пуласран хамыр юррасы ва нихшан манмы бірдезе, пір-бірне тубады бар. Уйық күрәт, шып чыгелдет, ағыш сенбек бұрынар сардиван унба бірлех юратма пырахмы бір дезе сымақ барар сарбиге сардиван ты даллыма сардиван алды не дыдать пәл нихшан да тем булзан да мып хамын юрыма, пырахмып сана юратма сардиван мып чуным нихшан да тем булзан да манмып хамыр юрра пырахмып сана юратма сарбиге Енчень уйрылма тюргилзесень, вутран жун, шывран бұд. Ағызына шүлгеме. Хый шүлгемене салса сардиван жіне жағад. Шагавал тыванан не парни. Мана манасмар дезен ку парнине ан шуғад. Хывын жинжен білдерме чынгырдаттар денгене, вара илдіп, езе өштіне пөліп. Сардиван. Ағы тегер. Выл азатте барни. Мана курас тезесін шак тегере тазадыт, ан жуғат. Сарбегене пөчік тегер барад. Есте анман хамыр юрра, анман юрызыма кезіне. Выл икселми вай берін. Ша вғытра хушын жән калама жүк чибер беге саха тұқсадырад. Ундан шуғалат. Сардиванына азырғад. Сарбеге она күрмаш. Анжақ сардиван ұлжынза кайныне азырғаса алыри тегірне үгерет сарбиге мен сана, сардиван есі шуралзақ қайрын». сардиван ченмезір ғытсадырать эбе сарбиге мен жын ченместен сардиван шура ағыш күрдім халь шава сына илче бұл сарбиге шура агыш жүреген жүреген не бұғайт сардиван мүндек шуғалчы. сарбиге мін шухальче Сардиван, тем курынжы болмалла. Шывра ширан херенжех, кабыр жедек шудалса каять. Сарбиге, Сардиван, курха кур, шывра чечек шурылчы. Курман гонбек хитрине, халех татса келедеп. Сардиван, Сарбиге, ангай. Сарбиге, міншін, халех тададып шешкіне, варасана барнелеп. Шыв херенелле жубать сардиван ангай унда сарбиге сардиван сарбегене сачарас чезе унхы çынкайма васкать анчах құшын кушинчен ле хитре пике тухнине гурать. курать те шешке аяққалла аяккаллашывать Сарбиге унхыщын. Сардиван, килха, тарать кучечек манран, пур брех тыдадып тезе чубать. Чечеге хываласа хымышсем хышне керетте, сарбиге курынмей булать хитребеге саха сардивана кычык турдать. Сардиван. Пілі чинжен тадылзанны шылдыр бөлесі. Хевеле илемлі детпір. Ес унран да хитререк. Чибербеге кычык турца. Сарыгачы, сардиван, шивгарзамман бадыма. Сардиван. ман яда біледіншке, бар варезі, мүллегілзі дұқырын күнда. Чибербеге. Ай-ай, Килха, пулышсам, сарыгач, сардиван, ут мангышын, анвыдан. Сардиван пиге патнелле удать, лежая калла тарать, сардиван чарын задрать, Міншінезі тарадын. Хитревиге калех качак турдать. Калазамче, мен булна. Он хыщын удать, курынмей булашы. Шандалық тексімленет, кайықсен юрри дейлденме булать хурагыш вешсе гаяще. Сарбеге, сардиван, сардиван! Тыдай марым, күжімінжек шуғалчы чечек, хымыш сем хушын жен дұғайд. Сардиван шуккине күрайд. Сардиван, есі? Э? Сардиван! бір бірек бадып. Ман тегер бұр. Шырайд. Чимха, ұшта бара ман тегер? Шуғалны. Хыбын заюгейд. Сардиван! Итлеть. Сасы чебешук, шывжинелле бұқса, ағыш сем деп ғайны, қайны, қайық сем де юрламашы, хебел анасы дейін мар. Ау! Выртса итлет. Шүлгеме сасы де жоқ. Сардиван! Мандын мақпаны не? Хурагыш сем кигаклатса вишнелденет. Хурагышсем, итлерха, шыржинелле пұқырға, сардивана гурзасын, виші вишсе жавырыныр. Шук! çаврăн марыш. Ау! Она хириш кадара тамана тивиклетни çеçилдинет. Мескер Еп хăратып, чăшмăш вырăни марши ку, текерете сар диванда саспамаш, унбек чухнемĕн чыға Аттежем! Хамыр юррайып мандым. Сисре жіре бажырақ, сар дивана атырым. Хевел анать. Мінді бас, хыш енелле мангаяс. Шил верме бұшлать. же, ажизем, тенжедірік шүредір, завныне курмарыр жезір. Шил засы. Шук, курман. Сарбеге ереспек. Курман, ерет. Шетрі савық юрымыр. пөтірі манжын бұрыныш. түріш савынышлы күнзем сишеш шешшүлчче. Шүк-шүк, пур бір парынмып, юрым шетірі мап, юратмашқын пырақмып. Чыре, туйым хушныбе тубады бақ савныне, кайма қадірленет. Тымана тұқсадырат. Сардиван! Тымана. Ух-ху-ху! Сарбеге. Ах, тымана! Есі шүлдеві жедін, теттімреде құрадын, сардивана тіл марыны. Тымана анда жұтлажырама, тубайма астаны азана. Кәвік? сарбиге ес піледін бөліштіне тымана піле деп те пілмес деп те санын жылна те ес мана чарашыны тымана ытла хитре сарбиге кебеже деп питне көшне жамзабы деріп Кәвік? Тамана сарбиге жине сексялар мадырать. Сарбиге ах тезе питне хуплаза шреюгет. Ура башив харны саз елденет. Тамана чарынзадырать. Ундан евыш хышне сиксе гаят. Сарбиге ыры жиннам, пулышсам. Савалей хай курынмаш. Камунда? Сарбиге евыш шинжи тамана ман бит кужазы гашын. Савалей хай халі де курынмашха. Кша! Есремет таманы! Тымана тебеклетсе вишсе каять. Савалей керет. Алынче чыбырка. Кам буладынара айыз? Херімза сибеге хилдинче? Сарбеге паллаза. Ате, ате, штан езі. Мүлі жетірін жактеле? Савалей, езішке гузарбеге. Мана шопчіктел бүлчі, кундаллавыл егірчі. Міндіваднес кунда. Сынуда тем салхуллы. Сарбеге. Ах, аттежім, аттежім, савыныжым ман шуғалчы, пірден бере ғыраттем, есі мана ан бірақ. Савалей, жын аплагаладын, чен бұрынса сана нихшан хурдуман, есі манын савыныш, пулзам, пулзам савы кырақ, есі салғулы бұлзасын кичем бұзе Юрла, савыныш юррине. Сарбиге, юрлаймасты бе батте. Савалей, жын херім, Сарбиге, чунзавны не жуғатырым. Савалей, сар дивана жуғатырыны. Царбеге, сымақпанығы ғышынақ тагам бере уйырчы. Шак вырындақ тыныскер, сазардығақ шуғалчы. Савалей, сирен хават, юрыра, юрла савыны шүрріне. Сарбеге ашы батне бұрзаларад. Парнелене текер бұрчы. Волтаташта кайса жуғалчы. Пәтреманын савыныш. Ашы хұл бұш шешене бұшне ғұрад. Савалей пушинчене Лыплан, лыплан жігешім, аза илен юруна, варакал лехтел булын. Сарбиге пушнеш келесе, чынахи? Савалей, юратма жешан бірақ. Сарбиге, манын ырат тешім. Эзі мана юрадан, ман хурлыған ланан. Сардиван манвадыма таврынаса шанадып. Савалей, саргайык пек керемін ляшы юратмы, шанас бұладерлыға. Сарбиге, шанадып анчах шанны булмазан савалей пірле түсе ертерер, екін тюсме шымылырақ сарбеге сар диван мазан эсмана мұны. Еп епшавындан ғырадып. савалей мен херім ховын ерек, ес қаяс мардезесі непші барда ұжас шуғ. сарбеге ырышке манатте, ашы негдалад, пілзек келден ес савалей пілмен херім Сарбиге ұшта каймадухнез. Савалей, хұрлық херім, анню тирлі, тек юмы жақы валад. Сарбиге, анне тирлі? Савалей, сімвірманды пірварда пұрдет хура качака. Шав качака сетне сен сывалад дечін чирден. Шавында каймадухнеп. Сарбиге, атте, епте бірле бұрами? Савалей, юрамаш херем. Атте, ил, сардивана күріптен. Савалей, курас пулзан эпха махларца келіп юнажар. Санын келе қаймала, аннюне де бұқмала. Тван анню мар булсан да манбаданақ савмалла. Царбиге, шамры, хитре чынақ, езе ана савадын, мана шелледен гына. Савалей, мәне схерім, ажажым, иксіреде юрадап, каях келе, лапланзам, хав юруна азайл, ерхине даврынып, каять. Но, но дени ураба засилденет. Сарбеке. Атте, сыва был. Санага жермен ертен куч хуп мазырғы гедедеп. Хав юруна заил. мадрать. Шук? Асра жук. Мінді бас. Ау! Инжетре ау ден елдінет. Мінгу. жібе хурлықлы кебек алан елденеді. Үрі жиыннам! Пулышсам! Аса илдер юррама! Калек шахлища сильденей. Щук-щук, пиренькеве мар, ытла хурлыхлы юрри. Юрлама бушлать, ерзе ярать. Чаржау. Икимеш пайы. Хура чаржавымне піргенжен чибербеге сахаба сар диван утса дуғашы. Саха шаплақ сар дивана шивғарттармаш. Сардиван, очта илзе гаяднес мана, камезе, чарынса тұрсам чықыштақ. Пиге чарынзадырать, Сардиван да чарынать. Мінле чибер, пушыма шуғададып пулас. Пиге батне жив хармадырса. Каласам чыбірік сымақ, мін жанес мана, килха пулышсам дерін. Епле мін дуза булышмаласана, пілдер? Пиге саққа, тадақ каймадыдынза, Ут манғышын, шитсен пілен. Сардиван пиге ғышын гайд, чаржа ұжылад. Декораци, сымварман, шырле, малды планра сылдым енже, евішті марезе майынже пызық хывыл. Сулағайра темеске. Темеске айынже вучах, кадара кайык сем хүхлен елденед. Сазардык евіш тураты жіне шүлген убыде сиксянат. Сиксянат те замант аллы беш суллан задырать, Ундан шыре сиксе чупса Йывішсем хушинчен пиге саха тухать, унгышын сардиван. Пиге умменнче йывішсем хыйсемех çулучса сирле сиреле Сардиван хыщын йывішсем каллех çула хупласалардащы. Сардиван, задырза мінде шуғал шуғалза каят бір Пиге саха, әлі кавал шуғалны дед, халек шидет Пиге саха темеске жіне хабарма бұшлать. Сардиванда ұңғышын хабарат. Шивықрақ евіш хавалі. Икке жеде ұнда кереші. Шүлден евіш тымары зем жағын задырашы. Ағы, Сардиван, шта илзе каядын. Кадартса манахывын илемлі бит күшна живықарақ. Пиге батне мадрать? Ну, мен бұлны. Мачын зегілден манагунда. Пиге заха. Ан васка, кача сардиван чарын задырать. Халех курын, халех пілін, каялла күдім жагать, хывылышын жән духать, ундан вылах анчақ ку сахха каржык сардиваным не бұрзадырать. Сардиван хывылдах юлать. Пықсам качыман жіне. Пықсам качыман жіне, курашын чешивых рақ. килешмелле бегеп, Вармандае сремметпе убыде ахырны яна каять. Сардиван, меньгу, шта эбе? Хавалашынче шаврын калать. Ашта шуғал челеш Сахха Саха гарчык. була деп, Сагарагачы, <laughs> сардиван, хитрине жеш хапсынан, нумай отран манғышран, халі хамақ цағдалам, сардиван батнелялы не дазать, ебі начарим вара. Сардиван кай ұлдау жы! улдавшы, қарчық хаярын. Кундан дұғас тезесін сан юрлама брахмалла. Сазы, юрлама брахмалла сардиван юрлама брахмалла шук щук нихшанда юрыраман хывадым эс туғатмыш юрламадырать чим чим мӹнь бульчы юры кеп вине аса илме тăражать сыввизем те пучра çук савни вырман шавласа каять вырман ха ха ха сахагарчык унсасыне Савны не де манмалла ман манмалла сардиван манмалла Шта хварды ебена, шта юльче манран, хош самантра мандым ха. Сахагардик, мана гурзан манданыз. Сардиван, шук, астурым, савны, савны, Темлесы Саха Сахагардик, Сымақпаны неман манмалла, мана кача пар алуна. Сардиван, епле тискерлік, питне аллы зембе хупласа чергушлензеларать, ундан тұрса сахагарчик патне бұрать. Сахагарчик верзе, сардиван аллы зіне сынжырлаза хурать. Сахагарчик, килешмезен, шурашмазан, ларын хытса шаплыбек, хускалаймеш аллы зем, куры бұрға, чыданы эсремет тухса. күрі бірға, чаданы. Хешне каларса, бірек шабап, майна дадап, депре шабап, кіл дабап, шилбеміштерзе арап. хешук, шук, тивместеп, шагындан жеш калармап, савны неде хам иліп. Сардиван сынжырызіне татмағыдланадь, шихыр сонжырларына ну мінлебек, мегерлензе баққайыз, жапла жап, тен иріккен еқпарын мана қабын савныне, вара не чәнеп. ха ха саққа Хе-хе-хе, лекре, зіребенех, лекре. Убыде евішірі давра шавырнан. Хе-хе-хе, әсіремет. Убыде, сықлалайық, ан вежерт. Шакланяға теприде. Кыдардып юрығыватне, тінех шапланя тінже. Ташлать. Сахагарчык, ништа да гаймаш, туғатлан эбіна. Кундан калар мана сарбиге жеш пулдарать. Несремет, сарбиге кунда келес шук. келзенде де каялла туғас шук. Ташламан ба, туғатмыш. Ташлать. Саха хаярын. Кай, эсремет. Вады еп. Месремет. Сардиван байыбан машутладынға құжабақ? Келға, курдымсын бетне. Фу, тискершке саха. Саха, ятпан чендеремиш, волып камне білзесін тешміш хваджа жуғалад. Месремет. Анхара, выл халь манын алыра, сарбигене жұрашма бұлышсасын, эс мана, әс сар эс сардивана. Ха-ха-ха-ха! саха улдаладын эсремет эсремет малдан ішне туза бар саха сар дивана елзе келдім тада керлі зана сар биге керлі мана сарбиге саха бұй бір меже жин бушне жиренес эсремет сана күра туғатмыш саха шолт шолт тылом эсремет хаярдаш кебедес, шавын жынақ юрадап кил, лар, икен банар, авал хибек пуранар. Саха, унжын варес мана эсремет, дивана парнелеп, пужебехил, чармастап, паралуна. Саха, килешеп, эсремет, эсмана бегене. Саха, юреппин, килешеп. Кевик, кевик тезе таманавишсе келзе, евішінелар әд. Есремет, Эй, тамана, мен бүлчі, адаштардыны хере? Саха, чырмаларыны битне? Эсіремет! епсіре чырмала тарып, чылыш-чалыш битліземезір манжын демін жүхлех, Эбіна кача елеп, тамана. Ах, ах, ах! Эсремет, ши зана ақлатма, мен бүлчі, штақ вардың хере? Тамана, ах, Чармаламадыр заттым, ашшы шитсе хупларе, чабыркаба юрадат Юрадать вылхы херне. Эсремет, юрадат. Калех, калех камал патранать. Шта гайре баравыл? Тымана, хері ғайры келнелле, Ашшы келет кундалла, качака не жырама. Эсремет, инже ебыл күндан. Тымана, инже хмар, халек шидеть эсремет. Кыдардып хайыбына, халех пучне шавырып, хыйын херне сарбегене яландығақ мандарып. Тымана, шидет, шидет, шивыхрах! Эсремет. Эй, тымана, адаштар, минрет пучне бедімбек. Тымана, кеввик, кеввик, вешсе гаять. Эсремет. Саха, обышку келет, хадер бұл юмыш карчык пулзадух. Саха карчык. Пәле деп, ан верент. Несремет. Убыде, асту, качагалла, мегегек теме анман. Варманда урабасасы, тамана кевиклетни!» савалей но трррр дені илденет. Савалей засы, шуле шагындах чешке, ташта жухальже. Но! Тамана засы, кевик, кевик. Савалей засы, тілі-тілі парам зана тілі Ха, есремет Те Теш даштарат. Но! Есремет. Азына ашшыға мана, нумай бұрнадып хапла тенджере. Савалей засы. Есреметпе саққа шуғала ашы. Тарзаме пенчагында. варман не дудан, темберги пужанра захкайры, тухса тунгада Челім не жіртме чул шаккать. Кехем-кехем дуза саққа гарджик Э, ара, кунда тагам бурекен, хамыр шинах. Саха карчык, шул жуға аттырым булазеп. Савалей, епте аптырарым шалт, ларзакан. Саха, савалей жумнеларайт, ташта гайма духнаес? Савалей, юмыжа гайзаттымда келде жук. Шуламай, вармана кырзы духмашутларым. Саха, качага сечебат не буль? Савалей, штан білін саха піле дебеп келерде бейшін бұрнадыр. савалей ақ ябала саха арму хау, тада херю савалей арым чирле юн зұрат, Ақ, тенче эслеш юмыш карчыках пуладыным саха шавах шавах савалей мін думаллахан де саха камагайын жиукшуна салат маллах пулайтсан савалей да білендем, иге сумда сағыр бұз шешунда пүрде жилет. Саха, арым насы ватма бұл шидес шук. Савали, тадам іскер жи. Саха, эш тухмаш, шеллеместене зана. Каймадрать. Савали, туғыры бұл, пиде шеллеп, шамрық, чиберскер болман, тема маге жихланчы. Саха, вилет болзан, пурнаймаш. Савали, мен давам жи, оспарзам. Саха, пір ябала канзірлет. Савали, мін канзірлет? Саха, ары мұндан ұтлара хывын херне юрадан. Савали, он бек хере мазыр епле чыдынға, пирішті бек был. Саха, шавын бада сана юрламада чармастын. Савали, унын пірден бір савынышы де шавы шеш. Амыш вилчі, савны ешухалчы, маграс вірінне юрлат Саха, апладық, пулма жарымна сывадаси. Каям ғайып. Савалей ак, тамажа, бұрақсам. Карчык сыхманын жендыца. Мен думалыне кала. Саха, хыярымне юратман, күнне жүлне күрайман. Савали, мен дыбасха. Икішне де юрадап, чи епле чердес. Саха, арымна чырдестесен, ына жеш юратмала, херюнден сивенмелле, юрлама бірақтармала, итлемезен думазан чыбыр каба хенемелле. Савалей алдыне сыхмандан бежердет. Шилық сыр жун шине, херім шине епле алла жеклемға. Саха, у жан гурдар дезесін, ына катча бамалла. Савалей, епле, кама барасха? Пырынзаларат. Унсавны сар сардиван даврны чен кетмесі мақпар затчы, иріксір катчабама войымда жидес шукман. Саха савалей батне диване Сардиване шуғалман, прахны, манны вылына, шиде ютри пір тибер батне келегіне, пурнать хал тиберех, азын маш он жинжен. Савалей, суян туғатмыш. Саха хурама йывыш патне бұрза. Юрада адын херне, сар засы. Юрада адып, әмір-әмір Савалей, мінгу. Сар засы не елдедіп? Саха, шапла урхи бе бұрынат. Вырман батшы херебе. Савалей, ах, йывыш патне жубат үгет. Саха, кай, чуп, Сахуна чуп, херюсан жын хакларақ. Савалей. уй, эсрел карчыке, не чубать, үгет, ураран тагамды тем, пәдімбек шундар зярап сире. Саха, кай, чуп сахуна бұдарма. Савалей, мен бұлчынде хал, он жинчен илтсе білзесін, мен лечітса иртері. Саха, чуп, чуп. Савалей, Мескен херем шакна мелле чытса ирттері. Шыпчык сембек, иккеже юрла-юрла жүречіш. Ыдарма жукса сезімбе, пурны жайлем күречіш. Саха гарчык айкенелі бұрынза кулать. Мескер бит малла, Юмыш ярза бұғазы. Тен телею шивықрақ. Савалей, туры булах, пақса бар. Саха гарчык. Савалей алдызембе хылашланза. Шер жаврнат шаврындыр, уйях шаврнат шаврындыр, Шитмел шиче тине суттынже ылтын вырман, ылтын барманда ылтын бюрт, ылтын бүртре ылтын сагай, ылтын сагайынже ылтын еба, шав еба давра ылтын сыпса çаврнать. Савалей, кил давражынже, и пуянгачче явынат, каччы храх, Сар диванран чаплырах, вырман ул бочыны біле, шивеч, яштак, хитрескер, ыран ирбе санбатна бұрзадуға чурашма, Йыжын, сайла, хистехерне, ан жұтладыр хирешлеме. Савалей, шук-шук, темле булсан да, хы аймасан каймасан хистессім жук хереме, шелле депшке бедіна. Сахагарчык, тамана, апла, виледярыму, тень сывалі чиберех ташташки хакачаги. Убдесасы мегеге. Савалей. Актада шивхрахшки качаки. Сахагарчик. Шыра хеппен. Шыра, шыра. Анчағасту. Ирхине хыда булать келінде. Савалей аллагайд!» «Качук, Качук, качук. Штайс. Сахагарчик. Анра буш. Кадардап хайып сана. варманды качагана!» Убдесасы мег. Савалей засы ак хайхи качага, убудезасы мек. Савалей качук качук шташагез. Убуде тебір енелі жупсагазе мегегек. Савалейзасы качунька качунька качунька. Эсреметпе сахапыданаще савалей тухать. Качушка качушка ту каллех шуйттан хурами штаварес качаги. Перчерес шешсет парзам. Убде вырмандамек. Савалей, хале, хале качагам, тухса каять Эсремет кірзе, э, лекрени адаштарға аналайхрақ, ургамахне вырлаға. Тымана засы, кеввик, кеввик. Савалей засы, шав тымана хадаштарать Убыдемек, мегегек, мегегек, еп кунда. Савалей тур жирлах, шин засы бекченетку. Убыде засы килгунда, мегегек. Савалей, хале, хале, качунька, каять. из качунька? Кач, кач, кач, кач, качук. Урғамақ та ғайрыдада. Убыде тебір енелі жұпсағайза. Эп, кунда! Савалей засы ішті. Убыде засы кунда! Мегегек! Савалей засы тұқта. Тұқта кач, кач, кач. Калле керемет хурами. Качунька, качунька, шыттырдем. Лажиде жуғалжы пох пох эсремет минрене кунда келет эй тамана халес пушла шугалать савалей тухса тунга да жинеларать савалей эх эх эх воем бетре тупада, пірден бір лажама шуғатырым, хевенчен шығырзым зигаларать. Вой кедер хабырдак, шыртса бұғать. Ха, мен амаге Шығыржи арым, чул муклашки булнадем, Ақ тамажа, ақ, ингек, шиесін женитлара қышес келіне аптрадать, шывда жук шывырманда. Савали абат терлерен абатшиме жерех лартны сиделю седрать. Хо, штангу, абатшимеш, аш кукли, ерегі де умрах. Меня маке, телек курадып мари? Шук телек марчына хах, не цабғать. Ақ мыскара, шиме лиде шылжемми. Элеш туғатмыш пульчы буль. Шук-шук перенес маргун жумне. Теменге курзаларын. Каймадрат чарынать. Е кыштышсе бұхами? Шук тивес мар. Каймадрат, каялла бұхать. Шук, выжы күш хабаймаш, эжес келіне шундарать. Чынақ күжімін жиявалана тудан мазыр яс, Кышт шешішсе ундала гундала бұққаласа ерекне черке жіне күрт тулдар засып сабығат. Чиберек? Питлайық? Эх, мін болат темін келет, де шалт тавамға. Тебір жерке тулдар жет. Эй, ара, сидел хушине Күн кун бегірлі хумра жоқ мін Тепре жет, үзірілні палырма бұшлад. Кун бек абады мәрнеде жезе гурман, әжет, шиет, Э, харым жүккен ажар, са харым сывмар, пултырах. Туллит, туллит, түзінже, юрлама бұшлать. Эбір сәдел хұшынже. Ивы шинжі тамана савалея шабы бажабать. Хамес, мажабан, кша! Тен хорадас дедін бұл. Э, шок, шуйттан келсе тұқсанда қарамастып, немренде. Эх, эшет. Савалею мне убыде бұрзаларад. Савалея нағыдалад. Эс кам, кам давраш, ирек парза. Тава еккен дус болар. Чуптывар, башы. Убыде савалие бідет. Савалей. Мен чі Э, эп сана пуш, жапса журадым. Убыде кулза тарад. Хе-хе-хей. Савалей. Тотта, харарын. Эп халь. Эсремет савалей ури мне укшахуда шибрақсақ барад. Савалей укшахуда шешене тағын сөйгет. Күмін худа шибеге укша. Укшагу ултын. Эх, мін жүхлі күнда. Пуйрам! Пуйрам тубада. Ха-ха-ха. Укшине ушлаза кісіне сине днать. Кіс кезем шедек укшизем тықынашы. Эй, худа шибе хелес. Ну, пучланчы самана, пахтагур мана, анчах шибуща текрех. Каяс, илес лавкаран. Тамана савале можарада брахса барать. Хе, ак пахтагур, ат тиде умрах, мін бұқсадырас. Тұғынас, шыбадыне ұбыдас, шыбадызіне салтса берет, аттызіне тұғынат. Укша бұлзан выл шапла. Убыде тухать. Мендрадын. Пулыш ма? Убыде пулышать. Отчапла. Итлемезен асту. Вильме гайны пуйза келіне. Пуйма гайны вильзе келіне деші. Илтне ес шавна? Убыде. Илтне. Илтне. Савалей витлезе. Илтне, илтне. Илтменес немінде. Ухмах. Убыде. Ухмах. Ухмах. Савалей, тотты жау. Эптехал патша, есман матка. Штағалеп, плетнес? Үпіде, пәліп. Савалей, он жын. Эпкам, ескам. Сахай ес? Тілінзіп ғойт. Питігу ма махура. Кай, шу. Чим, туп манбалли тумдир. құразық ман манбарад. Кунбекке мар. Чаплине сахманне выдать. Эсремедина херлі қалаттығындар цәрәд. От куаван. Эй, камунда, тегер бар. Убыде эрек келенжиді садрать, савалей тегер бүріне келенже жіне бұғад. Эй, кам был, эре ғышын жаларад? Убыде, әсі был. Савалей, чынақта. Эй, савалей, туғындан? тымана сабалее чаплы чалмадығындар церать. От ку! Эккей, калбактық қалбақ. Ну, кайыс манымран! Убыде каять, Саққа қарчық тугать. Эй, кинеми, келгунда! вырын сарза бар мана, хабар тұрақ. Саққа қарчық, шивырма халбағат шук, санын келе мала. Савале, мен дома, Шидет пюре шетік келде бұрынза. Саха гарджик. Ары му билет келде. Савалей. Мана мәніш. Білдірек? Саха Хер Херне гатча бамалла. Савалей. Вот көтеріс памалла. Саха гаржық. Хода булат келінде. Манданым. Савалей. Хода? Хода. Астурым. астурым, баскамалла. Эй, Кам унда? Убде дугать. Укшана лав жине дие. Убде укша куда шине ицагать. Хвартрах, тахта, хамах, кюрук шуна. Хыйде гаять. Эй, ну, кайрымар. Урабаза сельнеть. Тулли тулли ту шинже, эбір хамар ут шинже. Юрласа гайны илденеть. Эсремет, саха, тамана, убыде янратса кулаш. Хе-хе-хе, хо-хо-хо. Эсремет, аллызене шылгаласа. Лекри кензеребене. Пидяван. Тамана, кевик кевик, пидяван. Пурде ха-ха-ха. шинже жакланжы. Эсремет, пидяван. Сахаба тамана эсремет ери давра саххабаты мана. Унжын беремен баран, унжын беремен баран, Хы, Выжы бұрзем, мін баран да, мін баран. Ишне табырғамалдан халінде сарбигене алла илмелле булать. Тымана кай тумлан хер журашма каймалла. Тымана кевик, кевик, пить, хавас, есремет. Убыде сахман бар, убыде сахман барад, есремет тұғынать. Күл шунатлы урхамах. Убыде хи-хи-хи, каять. Эсремет, туғатмаш, ман бұжа туразаяр, хитрек атчы буламға, суғалне табылдар ұвыдать. Саха, эсремет пушне дурать. Турасаяр, у, пүтсір бұш, шүшмар шордан И Эсремет, хывындада шатрага жеш. Саха, турамасты бапладық. Эсремет, аншартлан, пиде кудын булазес. Уртмаш пулсан шылгала, сурчык пала жибиштар. Саха, эсремет пужа жіне сурать. Ту, ту! Эсремет, Пит трен зурдында да ес. Саха, таза әлі жеш, пит чумастаны мәрнех. Эсремет, бендерек, хиреш туран, ват хорбан. Саха, кай, пулмаш, майраги бұданмаш. Эсремет, вас дыбас. Майрагине тыбылдармадырат. Саха, калбак панжақлардас, хывасмар, жақ? Эсремет, нимдума да жоқ, жақ! Шілікне ғынза. Кай, сарбеге батневіштер, Вежім зірішлеттер зайвындар, юры юрымынне ан білдір, ашын жен малдан шитсе, ғаймай үгітле, қадірле, веш, асту. Шурашны чухын зартыран, юры дабырашан бұлдыр, хамырлақ салары бір туйне варттан думалла. Саха шыбыржене утланза, шалт-шалт тылым, шалт тылым, савалейрен ирт тылым. Саха, и ух! Вешсе гаят лажа кежен елденет. Эсремет, тамана, шта ес? Тамана засы, эп кундах, эсремет. Мен даван, тамана. Кебе зуйлап, тумланап, эсремет. Тумлан жасрах, Убыде керет. Убыде. Лажа хадер. Эсремет. Эсремет. Пидяван. Тамана. Тамана. Хале хадер булады. Каять. Убыде ларгат шине эп ларап. Лажа кешене янразыгать. Убыде эсремеде тұхынма булыжать. Эсремет. Убыде. Кунда әзі юладын, лайық сықла жұрдыма, сардивана ан бішерт шапчык тавраш шивғарзан хулы бағы хулыба хывала. Ун унжын мана мін баран? Эсіремейді, мін баран? Шымы барып, ме, кышла. Сидел жинжен пызык шымы илзі барат Ну, хадри мана?» Шубыр тығынны тымана дұғад. Эсіремейді. Паха эс, мен дозан, тыманаранда ше барым болады дикен Тымана, Пит кужа темдумалла, гала забығат. Тымана жау, тымана темдузан да жау жабақ. Анжақ тумландарзан, тунгада да дуярыме бұлна деші. Есремет, тік неді ес? Тымана, у, халеги. қайны кайны жүхне, шуламай ха, хамақ, кайрымыр. Убыде, хыщын бұқсай олад. Ху-ху-ху, мана туйранғы бар жаш, у жаплағы мерердежі, убыдебек виліпші, шымма ұвыт сайрать. Шапчак юрлан елденет, убыде шап елзе кыш, кыш, тях, тях, дезе сиге-зиге шапчыка хавалать. Шук, тегех сана хаваламастып, юрлах, юрлах шапчагам, чаржав. Вишіміш пайы. Савалей келінже, кебеде пәчік пүртішчікі, Иге жүрече, мага, алық падінже вырын хуны кутник саки. Шалды кедесре, сыдел, игесак, пуган, сылдымра ял ураме курынать, евішсем, пиренезем перенезем бұрдашы, сарбиге чүрежумінже тередерлезаларать, чүре жирен бұғать, каш пулазумын. Сарбиге, хевелянже, уйық тухре, шылдырземде шудалжыш, атте келіне курынмаш. Итлеть, Щук немле саста елденмеш. Шивыхрах шыпчык юр елдензі Шыпчек Шыпчык ман бада, Тем галашын мана. Шыпчык юрлама жарынад. Ма жарындан юрлама. Ман шине лех пыхать хай. Шыпчык переход юрлаза зайлет. Курманы юрла хепень, юруна зәйлдер, кевине, сазардак шилвернилдінзігәд. Кумында да, те хурчка, Темдесен яғал маргилзаларжы бұлгунда. Кадара шықлич хурлықлы кеве калад. Энер дейлтрім кукеве. Үрышин ақ пұлжавес, манбадан ақ хурланан. Канды кумне ерибен херзембе бұштарын ашы. Нарби, мен бұлны сарбегене, ұтла хурлықлы үрлад? Ухливан, сар диван шуғалны дейд. Херзем, сар диван шуғалны дейд? Энерден бек шырашы, шитмен вырын варман. Нарби, бұлны булныжи. Ах, ингек, Улықра пірлетчішке? Преміш хирача, шыва бутны ливан, Ухливан, дивана пударын, шыва мар марбыл, пірне бір емірек юратмасы мақпарзан, темшін шурса кайредет, шухальчы дед. шавындах. Неккемеш херача, шавырындақ ұлықыра, пір ширім жол кірек шухалны дет херача. Нарби, илтне эбіде чынақ, вырыне бұл тазамар, мен көрі бірінде хал. Премыш хирача, шавын бақ пулі паян тексімленже хевелде. Ухливан, кичем бұс среден жене. Икіміш херача, кунга жада илтмерім савық юру урамра. Нарби, сарбигене пидеш ел, атер кірзе ебадар. Ухливан, кресмар, урама дұхма Нарби, сарбиге? Сарбеге, тух вылама урама, санзыр бойы бушланмаш. Сарбеге, ах, тузымзем тандышсем, вылямаман кымыл щук. Ухливан, ынланат пыр хурлықна, юры янратсан хые хилтсе келеден. Сарбеге, мандым савык юррыма. Пурде, менезе, Ай-ай-ай, петре бирін юррымыр, петре кулы, савынасы, санзыр нигам юрлаймаш, хурланны бе мандан боль, Ухливан. Чимырға, пулышы бір ба, тұғырама сарбеге. Пузары бір хурлықна сарбеге. Аттенешке кеде деп, өнерденбе күш хупман. Ухливан, ажу үшта қайнызан? Сарбеге, сім вармана қайрыде, келме бүлчі ербеле, ерте бүлчі, кун ертірі, таврын маре де. Саханню жи, таш тағайны, келде жүк, Нарби рама, сарбиге тух, пурде тух сарбиге. Сарбиге алыкран тухать. Бұл хераджезен батне шитне жүре, пурде кардалан задрашы. Нарби тухре, тухре сарбиге. Ухливан пушлар вайымайыбе. Нарби сарбиге тар варине. Ах, мұжыр жүк. Ухливан, тұр сардиван вырынне. Сарбиге вая варине дырать. салгулла бушлать пурде юрлаще. Кывак пеле чинче çуды çылдыр, Шырка житчен ышта Айхай савны дузым, хурагужым, Кешерхигаш ышта çуретши. Ухливан. Эзир сарбиге юрине мар юрладыр. Итлер ха? Хирим хирим заман. шуры шивитле кылган. Килчче дузым, юрлазам, юраду сünмеш нихшан. Пурде, Хирем, хирем заман, шуры шиветле кылкан. Юрлаза урамалла гаяшы. Юры шапла хилденет. Халенде урам курнми булать. Пюрчешти кижеш курнать. Шил шыхырны илдінзі гаять. Кымагаран шывар утланза сах хагарчык сиксе духать. Унгышын хелхем сирбінзе улать. Сах Ух! Чуным чернебешінжех. Аран-аран шиттрім біштерзе. Калех юрлашы мурзем. Чүрежірен вұрттын бұғад. Чим, кадардып хазире. Халех шидеш хадазем сарбегене жүрашма. Минредем хазана унчен пурлы жуклыш хурса. Пүрттірі ябалазыне унда-гунда ұвытса бедерет. шалт шалтылым шалтылым. Камага хышне тұртылым. Камага хышне гаять, ундан чазақ чибер арым болса Сарбиге, кер хабирде. Хай ахлатса вырын жіне вырдать. Тулда юры сүйріккен янырама бұшлать. Сарбиге керет. Сарбиге, езі келнішке анне. Саха хергенместен аннюне, ашу жүрет варманда, езі ялан вайыра. Сарбиге, езі келде де?» Саха витлезе, езі келде жүкчеде. Чирлезен де хамын ақ шүрес бұлат Чар шавсене юрлама, пужа шіміреші шавлаза. Юри пирин килюмне килзаларза юрлашы. Чар дедеп. Сарбиге чарам чарамға візіне. Саха. Кала, анне жерліде. Ах, ах. Сарбиге чүре жерен. Хердандырсем, чарынырға. Сасем, мін болна Сарбиге. Сарбиге. Анне жерлі. Саха. Ах. Ах, биле деп. Юра чарынать. Сарбеге, «Мені радать санан не? Саха, «Мені радать дед тада. Ашу чазақ шидет пуль, эш не дуға хавартырақ. Сарбеге, мен думаллама нанне. Саха, мен думалла дед тада. Ах, ош чеген батранать. Шы барзам чепер курга. Сарбеге кургаба шы барать. Ага эш саха. Сивине мар, вәретсе бар. Сарбеге хуран жагать халек. Саха, «Она кетсе булмаштех, уйран бар. Сарбеге уйран барать ага. Саха, ох, южешке уйране, сет пар. Шавка мала бұраган. Ах, ах, сарбеге, хали ғанне, через дұқса Саха, у, мана хирш пұрашын. Кабыргайық тухиччен ташлаттара сана. Тенех манын юрруна. Сарбиге сәділсі керет. Саха. Ах, ах, виле деп. Сарбиге. Ага, ме сәт парать. Саха витлезе. Ага, ме. Епсанжын э, едім ме деме. Жет. Ух, ұтлашы бұлаку. Ту. Уйран бағудыш тарза бар. Сарбиге сәтчине уйран ерәд. Саха хейтелін. Чанаға худыш тарат тем. О, хачам, камагурны жы уйран ба сәдешніне. Сарбиге. Хова хушын шкянне. Саха. Уйырза бар. Сарбиге. Мүлле уйырас. Саха. так. Сарбиге. хенчке зана юрама. илсе тухса гаять. Саха сиксядырса чүрежерен бұғад. Саха, ах, ухмахер, намысыр, чонақтығат, вечіре, матокран, кавал базаре саланат қай кай чуп, сырадупса кел. Сарбиге чүреже өмінже, ах, анне, ұран базар, паянмар. Саха, ах, адашма бұшларым, хуран врене жерер, шушкы дупса келепен. Сарбиге каять, Кайрышке чынахах, ытла час туза бырать куеп Шөк, еп сана бірен деп, кварзыр, шулымзыр жұндарып, сынна иліп пәдімбек, сардивана мандарып. балазыне ундала-гундала сабаласа бідерет. Минредем, ха? Тегіргілар забығат. ларат хабыл, чиберех, хытсаларны, бегек. Сарбеге кудада тегір азын маш. Пыдарамға кымага ғышне? Кымага ғышне керет. Урамра калек юрланы, яшықлич каланы илденет. Саха хыбын заюгет. Кымаға ғышынжен дұқса чүрежерен бұғат. Бұт сыра жібіжі, бәтмен скерзем. Ах, кузене, мурзене, кайдезесінде қаймаш шевет. Виле деп бұлчынақ, ах, мәнді бас. Перзешітсен лерсем, эсремет пужа қазать ах ах сарбиге шушка шеклесе керет сарбиге «Илзе келдім ши анне саха ши анне илтмесінім мышқылашы сарбиге чүре жерен бұқса дилде маршке саха пулзанда сарбиге мен анне онбеге құраймастын, юрра саха кала шадырайтта да урых щуктедним тыны жердех телерен кай килгарды не шылзадух хынадавраш пуле день сарбеге паян ирех еп. саха тадақ шыл сарбеге качалаба деп прешылдым саха тухсабағам ха хамах каять сарбеге урамалла бақса ах сардиван шта же ес іштене білзесін бөжеттім деп Саха засы тулда Ах, эстремедя жезем, сарбигене астармага килдири кунда? Кайыр, тазалар кундан. Сарбиге, ах, анне, мана жеш мар, пур, неде де кураймаш бет бол демжін. Саха керет. Саха, ах, шер жатман. хурана э, не сан. Ех, вучақ патне баскать. Сарбиге вырындан да тапранмаш. Мен туду набырадын. Юрлас тетним галлех. Хыжан сасу шаплане. Сарбиге. Е божым раси сянне. Саха. Бұл жабақ маныш чеге бұтрадад. Ох! Вырт-варт пулзам. Манавалли вырын сар. Сарбиге кутник сакешінже вырына дюрледет. Унда сиве. Сарбиге кымага жине мендер хурать. Кымага жинче пішердет. Саха кымага жүмінжі сакшине вырдать. Вице яр! Сарбиге сахана сахманба видеть. Асту, ман жұтла, шығыр бізерме чуста ғур. Сарбеге шыны қалама бұшлать. Сарбеге салғулын. Ах, ах, ах. Саха, мен ақладан бек? Сарбеге, хыжан ерде көнбек көн. Саха, әс, үлтмерім? Сарбеге, тұқсатта арыттым келден. Саха, тергегене терек тебе, Меже келжеш қыдана? Сарбеге. Сардивана кіде дебе. Саха витлесе. Сардивана кіде деп. Шук бетне бәтіне хал. Кетмелли де жугына. Сарбеге. Анне, естен чынағақ мінде бұлін пиледин? Саха. Пілмес тебеп немінде? Бұл тубынас бұлзан да, он чуғын жағына ашу барас шук сана. Сарбиге. Щук-щук. манжын петирі. Нихшан хистемень мана. Урықшынна памып тезе шандарна выл мана. Сахха. Ту! Юратмаш выл ғалзана. Сарбиге. Щук. Юрадать. Сахха. тарес мана. Сарбиге. Юрадать. Саха. Чарчыл хүне. Тупна замах. Юрадать. Вильне бұлзан барамен. Камага ястеден жи. Сарбиге. Нигамада. Саха. Тьфу! Ух, мах! Сарбеге. Нигамада. Саха. Ватхер булас келедим!» Сарбеге. Нигамада. Нигамада. Саха. Ах, шершатман! Витлесес манчуна ним! Сарбеге. Анне, мін жын тарған. Саха. Тарықмастып. Ах, ачам, булзан да хергене сана. Чимха, лар, итле мағыма. Сарбеге ларад. Эп вилзесен санжын кама заплане дедінші. Кама кирле талыхер. Ши бужудай казан, тұну бужудай ван. Шавынба да эсхал пуштарын галаха кыштах, мангебене дығынав, шүшне бушна дербеле. Сарбиге, мен дума? саха, мен дума? дері дады. Хода келет санбатна. Сарбиге, мүлі хода? Саха, пиде буян жіндеріш, келзе жидештен халех. Сарбиге, мар. Саха, вал улбутранда гаямар. Сарбиге, кирлімар. Пырынза гаять. Саха хаярын, ах, мет, кудын хер, мана бір дейтлемеш. Э, бұқмақ жап Сарбеге. Ах, алей! Саха. Ах! Ах, валерет кохермана! Сарбеге. Анне, ес чирлевет, унбеге кышкырашма, юрамаш пуль. Саха. Ес мана чирлеттерзе ядын. Ах! Ах! Савалей сасы. тур сарбиге савынза атте житре атте житре чүреже батне чупать. савалей сасы сарбиге уш хапхана сарбиге халех пүртрен тухмадырать ана саха чарать сахан дух ним бұл үзір сарбиге хураза атте үзір савалей сасы тур билзе бітне емезір бурде сарбиге туғады беп Сарбиге каймадырать, она саха ярзадыдать. Сахаллар вырнашса, хоех керет. Лажа гүлзе товара сивыл, херарымежем мар. Савалей худащыца керет. Халатпа, адыпа, пужынже чалма, хой үзірдерек. пір алынже саламат. Савалей сарбигене, мен жән хиреш тухмастан. Сарбиге тілінзе. отте, Савалей, анжын! Саламат пахым тух ургамах табарма сарбиге каять саха узалланзах щитрехер не дейтлемеш а жуна хиреш тух те деп вырындан да хускалмаш савалей Эбіна верен деп саха темех тывын ытла жашланына азырхаза ай дурух міскерезі тыхынна савайлей плетнеп халькам Кур, мен жухлюк шаман. Саха, штан дупрын, мен бульче. Савалей, пульче мен булас пеки, пуйма гайны вильзе келне, вильме гайны пуйза келне дезе каламан. Укшине сілізе, кур, кур мен жухле кунда. Укша худа шине далаза. Ха-ха-ха, сидел шине брахать. Эп халь мен давастедеп шавна давадап. эп пуян. Куратны еп мілле, Тегер умменнче çаврынкалы захыйне пăхать. Саха. Оçтан тупрăн кузене. Савали. Шта, шта. Укщине кыдаласа илсе. Хурам халі вырнаштарса укшанак шагында. Кымагайне хурать. Саха. Урылайманға шул шинче куайван, тада хушса барамға. Савалей кымагайне лепешкіне вақтыра, жіне пулышту керек қыларсылардадь. Хей-хей-хей, Савалей эй манарам кулаганда булнышке саха кула тере үзіре деп <coughs> савалей ну арым эскаланы зек, сәдел жинжи ерехе көрса!» хей күжа көрна дигу мана сәдел жинжи ерех ларад? саха ұвын келне дезе мен мен думарым келде чуста худым, пӹжердем, уран çурым, тазатрым, килгардине буштардым, виш худ шылса Савалей, санын сывлы хуначар, сарбигене хушмалла. Цаха, и ана шанзасын, пөрттем ана итлемеш, Витлет, Питлет, эшлес бе вырдадын дед, Шавын жынақ чирек айрым бөлінде, хамағам, ох, савалей, Теріс қалан. Юмышка арчык таман шаплағалары тубада. Саха, ұшта күрдан езіна? Эшха, эш. Савалей ерегішсе. Шитрім хуравырмана, ескаланы вырына. челім дұртмалардым жеш, бұғадып пырат пір карчык туяба. Не мыйт мазыр ду мазыр мана қалашма бұшлары. Ес шапла да эс капла, килде вишін бурнадыр, арму, херю тада ес, тері хучы. Мін Саха. Чон булмазыр ара, Савалей. Арму сан. Саха. Ах, чынах. Савалей ерех тулдар забарать. Савалей тада кереге жет. Мен да тедіп кына каламаш. Хой бедім бек білет мұр. Сағайын жук шана шур бустаран шолт білет. Саха и ара пілмезір шавын бада юмыш был. Савалей, ағал юмыш тамар Туға атмыш тавраш пулмала, мін жәнезен ун ғышын пұшлан жағыр замана, улашы, шухрашы, адажашы. Их, мін галас, юра деп хам харзаршын, немрен де храмарым, пұғадып, тез тяр евіш тірінжен янат, ундан бара юна жар бұрзалар жаманбада, тубада, шыбада хойын пірчалыш, куш пушынжен бұт сирбінет, Саха юна жарах? Савалей. Тубада юна жарах. Тискер хый. Чымырдарым жеш пірі. Сахана чымырдач. Саха. Ах, виле деп. Мәскерес, яр деп. Савалей шук, вельместень. Сахана хай сухар бяджашласа. Халі білеп, мілі сыват малыне. Хадерлень, сана сывада стезен херек мала, Эй, сарбиге! штавыл, кәже қыда келмелі, әжі қывырт бұлдыр дезесін, хере туйзыр мәнзір чабамалла. Саха, бұл савны кетсе бұрнат, шіллес келейт сарбигене, чынақ міскерді бамжи, катчи чибер жинақши, пұрлықлы жин бұлдырақ, савалей. Ангулян, чуғын жағын хұрын даш керлі марын демана, эп хамыл бұд. Намыс мана шыбадаллы жинба пәрзедер құшшын жаларма. Саха. Сарбиге келішмесен, итлемесен. Савалей. Еплі онбек қалама қаядын. Мана итлемесені? Келгардынже сарбиге құрлықлы юры юрлан елдінет. Саха. Сана итлет пулинех. Мана ним де ғумаш!» Пу жирадать, ол юрлать. «Келгеларма юратмаш, ражеш жүрет. Савалей. Хужас ан дек. Чүредерен. Сарбиге? Чарын халі юрлама. Сарбиге засы. Мін жын, атте. Савалей. бүрде? Мі, бұнна. Саха савалее саламатты тарза. Ах, ан бір жақ манумра. Майы бендере ескалаш. Кудынланма бұшсазан, не де бұғас жүк. Ах, ах. Сарбиге керет. Саха, ажашланза. Шив барзамчы. Савалей сарбигене. Илтмес денем, шивыйдать. Сарбиге шив барза. Ага, эш. Сахашсе. Тавда бұжақ. Савалей. Тавда бұш тадана, чупкана. Сарбиге. Отти, есмін жан!» Савалей. Майлан, тумлан хавыртырақ. Хода зенегі цейл. Халек сидеші болмалла. Сарбеге. Ох, пәттірім. Улыштарына аттене. Савалей. Ан бұлған. Керю пуян жин булать. Варман улбу және біле. Сарбеге. Атте, херген, асту сымақ паныне. Савалей. Асту бастып немінде. Немілі сымақ табаман. Шидет сан бачырманза!» Сарбиге ашу мне чергушлензе заларать. Атте, итле, онлан мана. Савалей, тұр, кай, думлан, урх санбас шук. Сарбиге тұрза. Эх, аттежім, аттежім. Меня еба кедім жи. Кударанченес мана пуга небег үстерден. Үстерденде, халенде ытлашы булдым жи. Сахабат не бұрза. Атте на бачах. Хергенземче эс, анне. Саха сарбигене діртсерәт. Анны шлатсадар умра. Тухса дерін мари Марижа бажыр. Үсне, шиденне, хер булна. Теге келделара Качи улбуты віледет. Тав думалла жуна. Шаванжақ. Сарбиге. Епле атте ман манкы жүре хуйрылас. Ашыбат не бұрза. Атте, онланчы мана, тень сар диван таврынать. Савалей, сар дивана пәлместеп, кәрі пулдырман улбут. Тулда шынгырав засылдіне бұшлать. Савалей чүрежерен бұхать. Савалей, ага, шитрыш хадазем, хаварт пул. Сарбеге, кілчарих, Каймасты бебеші чуда. Сардиван дубыны чень пурынап атте келінжек. Саққа сикседірза. Тавлаш садыр да. Савалее. Ес верентне узала. Чүрежерен бақса. Ах, шидеші күндаллах. Сарбегене мән бақса дарандада. Тұхын дене шенеге бине. Кебе барад. Сарбеге каймасты беп. Саха. Ашы, құдарзам ерне. Савалей, шидеші. сарбегене тұхын, Кер авкамагах чән Чәнмезір кужа ангурын. Сәрбеге тұғынмастып, кеместіп, сабалей чарын, кір, чын саламат кирлейм. Сәрбегене кымағағышне тәртсе ярза. Са сангылар чынитчен. Шынғырау засы чарынат. Саха. Шитріш. Хап-хаушма тух. Ашы. Савалей. Калбак пек киш таман. Саха. Калбак пекки Тух часрах. Саха жіне қадірлейді. Кымағақы жінже сарбеге мағырады. Сарбеге, ах, сардиван, сардиван, мана уйрашын санран. Саха, аң үйлені бұлдырдек, ашын мен херен туы пазақ болна дед. Кымағақ ішнелі, о, хачам, саплық лине дұханан, пин-бин майран, пин саплық, пирин сарбеген шыр саплық. Аллисембе маға хышнелле кармашса, тем мығырдатса сурать, хывырт тұқса шуғалать. Чүрежірен шаккашы. Нарбизасы, сарбиге, килдейес? Сарбиге чүреже батне бұрза. Ах, тандышым. Нарби, мінді вамжы, калаға, шичі ютран атте келне келдеш ман бұжа жеме. Ухливан. Аша анне міндеші? Сарбиге, анне келден хывалать, атте улшынны пачах. Сабалей засы. Мән гурман әзір Кайыр! Кайыр манумран! Ухливанба нарбезасы. Пече! Пече! Савалей биче! Савалей засы. Тегех сирим маребе. Эп улбут! Керер, керер бүрделе! Сарбеге, ах, кереше, бас! Сарбеге кымагах ішне тарза бұданат. Пүрде саха, тымана, эсремет савалей кереше. Саха, керер, керер бүрделе ирдер ирдер Тамана, тымана хабылдывашы бұлзан керер ирдер калажар саха хабылды мазырара савалей керзе дячи чибічі савалей деші мана пілмеші камне паллажар саха кала камебе саха инде ирдер ирдер хынасем савалей тотта жау Саха темішпе келдерінде, тымана, әжіміне паллыға, шав-шав ялда, килден арбек чиберхер бурдеші, шавна гурма келдемір. Саха, шакилдех теріш пулзан, савале етіксе, савалей үзір. Тересех, тымана, курма пилікшірденге, пин денге деріш біре. чынахи, савалей, Пилік шірде пилік пень, сымақламасты бахай. Эсремет. Ашы э, сағал дет пулзан. Савалия. Агазана, укша хума бырать. Ытлашыне кажарыр. Саха. Сағалмар, сағалмар, хері херех мар Савали, Епле улбут херемар. Камебе. Хамын хербе, хам хужа. Саха, тамана, эсремет, хужи эсе, эзе хужа. Савалей, тотта жау, хаклаш мазыр хур укшуна манума. Эсремет, хурадап. хурадып, жіне укша худащи хурать. Савалей, тотта жау, сымақ юмах ман кәске, амыш шутла, кам білет, лартсаға да. Сахана, каланы жухле бурбеги, Саха шибей. Савалей, анжарла. Тс, ытлаши не пулмаш, Пуштар захур. Эсремеде. Ну, мін галас. Укша илдень, тадылас. Савалей. Сағалдарақ тәнде, паралуна. Тада ытлара юзір. Манжын бұлзан, укша болдыр!» Херекачки, будекки, игайки де давайки, эжерінде жап ятпа. Эсремет, эжер, эжеші. Савалей тада хүзірлет. Сарбеге ернелдінет, ах аттежім, маннежім, шакна курма жидіндердір жимана. Тамана, хер, ереттем сирін? Сахай, ара, елі жапла, емезір, бірден бір, хер, ажажын де. Савалі юрать тубындан ғайыз, хаклашмазыр, тумазыр, те прибылзан. Тада сана мен судас. Армаил тубада. Чирлегелет те Юні Юнибелек парады. Саха. Ох, шыр жатман. Эшір шыр шир хыдазем. Үзір бұл, не қылғанадан жегір. Савалей эсремеде. Чим-чим, ескам давраш саха. Ара! Савалей эсремет ялыне дытса. Эскам давраш! Саха. Эх, күпсел тултарны! Савалей. Мін ятлайыз? Саха. Пілместенім. Савалей. пэлместеп Кала, эскам давраш? Саха. А, буш Кәрі болсан! Савалей. Тотты жау! эсреме Ман керү Улбут тавраш, шавынба дебі қал, Тавай, иксімір юрлар. Эсремет хыраза юрлар? Тымана чітрезе. у Эсремет. Хурындашлы тыванлы де малашне. Тахлач, тулдар көргезене. Ухливан чүречерен. Курырға, курыр. Алы тытны чухне, алсышсене хывмаще. Нарбизасы сыра күргеді цан қалба не Ухливан. Адер бүрде керер, катчин не ғывза шуды кукшыне курар. Нарби. Савалей бітте, ұжырға, хержум бұлма кердерға. Савалей. «Эй, камында. Сазызем. Савалей бітте, кердерға. Савалей. Кайыр, кайыр, Кертместеп, Апла-капла жара жиржи мандаван мармалашне. Эбе пуян! Ухливан засы. Тырлит-тырлит, мигулайын ик сумукши булны деть, армда туянас деть, хапхине де юзас херне де гатча барас деть. Савалей, эзир мышкыллама ух! Саха ух эсремедя чебеджи, бек чуреша, карза хурам чүречене, чүречене карзалардать. Савалей, керю, тет көргене, таманана, тахлать. Эсте эшер, пиллях я тебе. Ух, эшеть, юрлар, юрлать, эсреметь хараза, юрлар, тамана, саха юрлас тере дада, манданы меп Савали, ой, туттит маттит, мана менеш, юрлать. Эстремет, саха, тамана зенеше. Савалей шырде тапкалан завырдать. Саха. Күпсе ларт узал. Хурарха. Савалей юрлама бұшлазан пе тамана тада саха хыбын заюгеше. Саха чарынға, чарын юрлама, ашы. Савалей. Мін жын юрлас марман. Ях! Саха. Ебі сывы марыне мандыным. Ах! Ах! Савалей. Пәлмәстеп, нимде, тыманана. Йырладық лач. Ес темле тымана деслі, Саха хурчыга деслі, Манзарбеге кывагар бек! Юрлау! Тымана. Ах, <clears throat> пыра тем шымыларчы. Кевик, кевик. Савалей. Керю, әзі юрла. Есремет. Шиле хиреш келіне жуық сас жа!» Савалей, «Эй, хезир хравжасем, манбек пуян кам бургаль!» Ташламадарса, «Тырлит, тырлит, мигулан, вишсу манжақ пулны жау, Савалейн мен жохле, Храмастап немренде!» Тайылса Саха күпсі тулдарны сысна, хурарға! Савалей ярзадыдашы, «Канах выртса сакшинче!» Саха савалей выртарать, чаржав гарать. Вырдах, вырдах лапланза, эшне бушне санзырах, майлы барха хамарах. үй, Юру юрлас тезенек, кежек чундухса югетче. Эсремет манында. Уф, тинех шапланжы булас. Май келне жух, халінде херелардаста каяс. Саха, шаванжах. Кымагах ішне бақса, шивырать. Эшендердеме бына, эш хушса. Хе-хе-хе! хо-хо-хо, эш вешленде дейбір. Авдан авыт нилденет. Авдан авытры илтрери, тамана илтремір, міндавар. Саха, тул жуды чэнь, авдан виш авдичен, не жидерер. Эсремет, хе-хе-хе, арца вештерер. «Э, саха хура мунча умне тухса беккене тавар. Эсремет хамырла. Тымана ия, ия. Саха хышне бұқса. Шивырать. Тегерне хамба илесха. Шаппан удырман хышран. Тегерілзе Ага, лежін барни. Сар диване бетелерет. Э бір күнда ватпыр. Саха, есремет, э, тамана, питлях шыбыр эре хилзе тухса каящы. Тулда питлях шакказа кемзірдеттерзе ағырашы, ташлашы, чүречомне ба, нарби бұрашы, ухлеван. Сарбиге, сарбиге, нарби, сарбиге, ез? Сарбиге, кымага хыжинжен тухса, езерек ұтандырсем, Ухлеван, ағы сан текерю, текере сарбигене барать. Тыт, текірнян дердеге. Сарбиге, ман дегер, штанду прорезеріна. Нарби хура мунча кутнче саха нюльзе быче те çртепнех чавса хуче. Вара мунча хышне кайса илес миллес ташлама пучларыш хызем. Ухлеван сан анню тухатмыш тарас пулать санчасрах. Сарбиге Атте, атте вұранға, камаз утрнес мана, анне манын туғатмыш. Савалия дарса, манбек пуян кам бурхаль. атте мана анланмаш, мен Атте, атте итлеға, тупрыме бітігіре, пөлдем савны іштіне, тұр, тұр, каярун батне. Курадып, хуравырман баринче, хурамахова лёшынже, тимір алынже, каяды бұнда. Ухливан каяс дедін болсан, шинче темде бөлі, ил шагы турана, маназатте барниех, йывыр болза келзенех, сылдым құлбы шиурлы бірақ. Нарби, сарбиге тузым, манран ил шак тудыра, аза азанне барнее, кирлі кунда кирлі боле, ташман тытма бушласан пужурлы урлы хышра вара шүлле сарт боле. Сарбиге, тавда бұжақ сывы болыр. Атте, атте! Савалей, кай, ан жипшын ман жума. Сарбиге, урыл халі хывыртырақ чүреде батне чупса бырать. Сывы була хаттежім. Хердандырсем. Чимырға. Тулда шавлан елгінет. Ах, кереші. Пәдім жанжик юрыра. Аза елес чығына. Чүре жерен дұқса гаять. Есіремет, саха, тамана васказа креші. Есремет батне хорт бұрза. Туйынжы мана. Саха, тамана. Мін туйынжы. Есремет таманана. Шавырза дух шил жонада! Тымана Илзе дуғыр жешхерне. Каять. пе саха, пе сарбиге кепиватне бұрашы. Есремет. Ес шварне хупла. Урамра сарбиге юрлан «Есремет пе саха хыбын заюгеші сарбиге. Варманда, уйхерде, юрым янра, тінжібе. Есремет. Мәскергу, оштавыл. Хәрі тарна, юрлат вал. Саха. Ах, шаршатман, мур хәрі. Урамалла чупсадуғать, духать, эсремет. тамана керет. Ах, ах, пәтірәмәр. Эсремет. Ұшта ғайры зарбеге. Саха керет. Саха. Текере тупса тарна. Тамана. Улы хурлы, у юрлы, тюре хутры вырмана. Эсремет пәтірәмәр дивана вұлдупсан пәтрі алла елесі. Тамана мінді бар. Есремет. Кай, веш, адаштар, шавра арбаштар. Саха. Кымага жән дұқса. Питне күшне чармала. Тегірне ил етап тапсават. Есремет. Веш, веш. Тамана тухса гаять. тада, кымага мілгі. Веш сардиван батне. Шавар бушне. Чуптудар, сынне битне илюнне, унбекеш тухмазан астарзагай живайне, шин бұрайман бұрына. Саха кымага хышне кірсе. Шалт, шалт тылым, шалт тылым. Есремет, тул жүділі хавыртырақ, Эп хам анап шырайне, теп сыр шыва алтмашқан. Сирін неменде тухмазан, сар диванба сарбиге тел булас пулзан да, анеш түрек шыр депне шырай не зігаяд. Саққа шыбыр жіне ұтланса, шалт-шалт тылым, шалт тылым, сар бігерен ир тылым. Их! Кымағана кірзігаяд, ұнғышын шулым дұқсай Савалей, тарать, бұл малдан хи шетік тумба. Ак, ябала! Мендерді цавырдап мен, те чынағақ, те арманын чиберек, милікшіне утланза вешсе еребек. Саха, саха, ұштайыз? Нигамда жүкпірдімре, хыйне хыязыр чим. Ұшта ады. Чаплы дум, шетік сұхман, шыбада галлехиккен ман жире. Шук-шук, телекремар, укша бұртшы жағында. Кымагайне хыбашласа худаш турцағыларад. Пур, пур, ха-ха-ха! <laughs> Худа салтса селет, ундан турба стадыгы зем дұқса өгеші. Мен амаге, укшашта. «Урғамақ сен бұртшыман, тұқса жұбат керет. Ах, еңгек, тентелік регурдым жия бұл жүгі! Тара бұшпа, он бекештан гурындыр гужа. Шавы-жавыш, мебелде нянман, пурлық бұлзан шиннанман, дене сымақ юмахра. Чим, чим тілі кремар чынақ, Темле зем, курман илтпен палламан темле шинзем ларатчыш, укша бачыш, хаклареш Саха, саха, чирлі саха. Штаманын сарбеге? Хамалым бақ жи, Унда кунда пăхкала чурече учса Эй, кам бурунда, ял йыш! Нигамда çук. Мен Мӹн тăвасхан йăхаль. Э, ханра пуç, анра пуç, мӹн турнес мах, уйма, пуйма шутлана. Выртса йереть. Кăшт вăхăтирсен пучне çеклеть. Эх, сарбеге, бақ сутса ядым. Эх, ұшта ес сарбеге. Чаржав. Тваттымыш пайы. Иккіміш Чаржау өмінже. Чаржау шинже малдан хебеге хилемлі улық, хымышсем, шабазем квакладаще. Кыштырзан сарбеге юрлаза келнелденет. Юррым янра жібе, хуска тузым черене, шидер манауын батне. Сарбиге дугать. Ай, коллег шурлах, штангу, мінле качасун урлы. Каялла жагать, шыврякаш сене гурать, агыш пулыш пулышсамыр хывыртрах, шурлы-гурлы кашмашкан. Тухса жубать, унгышын саха гарчык, ундан тамана әвешсе тухса гаяща. Юмахше. Шиль дугать, Хумзем сарбеге уриватне бұрза жабынашы. Ағышсем сарбегене хайзем жине лартса гаяшы. Тавда бұжақ ағышсем. Сімзім варман енелле сарбеге удать малала. Хыжалданах саха тылы жіне утланза задуғад. Сарбегене тұтмадырад, Анжақ сарбеге сылдым хулурлы. Турине ұвыт сайрат саха жүлі жінже вырман бұлзаларад. Вара саха вырца сене кышлама бушлать. Ына пулышма тымана вишсе жидеть. Весем варман урлы вишсе качса сарбегене хываласа жидеше. Тыда стезе аллы зене тазашы. Хаяр шилше кленже, асла дигім зырдедеть. шижім шижеть, сарбеге тудыр выдать. Пызык сарт пулзаларать. Сарбеге духать. Чекерван загайнаман. Ай, неминде көрінмаш. Мен вас. Халінде шта гаяс çржине вырца итлет. Илтрем, шиде улых лешкенже, Семзем варман варринже чынгырдатыры шүлгеме. Тымана засы, үлех тискер тымана, юррым азым радиохне храмасты беп санран. Илтрем, илтрем, пәлдем, пырадып сардиван, чыт, шиде деп. Манын вери юраду, савны батне шул кыдарт. Тухса гаять. Варман, Кашхине уйых шудадать. Хывыл хурама. Хурама бадінже убыде жүрет, кывайт пучтарать. Кайык сасы. Убыде. Юрла, кайыгым, юрла. Сан юруна илтесін пурнас келет жере. Шымыл манын черене. Сарбиге дугать. Сарбиге чуным, шагындаллах турданать. диван!» Убыде. О, волкунда! Сарбиге. Үшта! Обыде. Адя, кай бун батне. Сарбеге. Кай, пюцер, ан жибіш. Варманалла кірсігәт. Убыде. Хе-хе-хе. Кайре. дере. Энен мере. Хавал хурамаран сар диван бужы көрінсігәт. Убыде. Есі немінде курмарыны? Сардиван, «Манна, Пурнеде манна Асту-мастып немінде. Итлеха, убыде. Мен ятлы Убыде. Ухмах. Сардиван. «Мен жын ухмах. Обыде. Шавын жынах, әз ухмах хижын. Э бүгінда шыдыр жадыр бұштарап. Сардиван. Мін дума керлі сана шыдыр жадыр. Обыде. Манамар, сана керлі. Ағы әсіремет хушсанах ховна әнтсе шаритлеме бұшладып. Сардиван. Ошта әбі. Мін бұлны неп непкунда, астумастып немінде, юры берех, чиберех, вайхутшын жамангалех, смахесем штаға, шывхерін жебек, ағыш сем, темле тегер, темле херлі чечек, астумастып, пушымра сірім, тетре. Ой, убыде, эс немінлі юрда не? Убыде, холғазыр еп, Илтместеп, деп. Сардиван, мүлі мана елдедіншке? Убыде, илде депте, илтмес депте. Сардиван, мінле. Убыде, шауын бегех, мінгерліне илде деп. Сардиван, калашмада білмелі марсан ба, ұтла кудын ес. Убыде, ұзал шау. Ман сана тақшанақ үнтмелі бұлны да. Еп бұтне айкенерек чертірем, ғынде ұхмақ. Мінлелек нене де манзағайны да. Сардиван анваршха, убыде, бұр пурнеде. Мен ятлы ғайып, калаға, мінледе бұлзан ят, калаға. Убыде. Ай-ай, вара мана підерет, әсіремет. Сардиван хыйнеғый, әсіремет. Шук, куят мана келешмеш. Убыде. Келешмеш, Ну, ачам чытсадыр, тедем шытма бұшладын. Вот чердет, шатыр жадыр жынма бұшлайд. Тымана вишсе керет. Тымана, курмарыны сарбегене? Убыде те сарбеге, темлебеге, анжақ хитре ғый ирце ғайры жауындылла. Тымана, пәдерес ана, пәдерес. Сардиван, міндедің? Убыде, түстедеп, лайхрақ пішердеп. Саха сасы тақта, Тақта деші сана, мұр хері, тылы бе тұдай тыдай марыме бұна! туғать. Э, ұбыде, мін даван? Ұбыде, Парне абат қадірлеп, сар дивана шаритлеп. Саха, сүндер халех, убыде. Эсремет хушнымана шындарма, Саха, суян, вірзе таптаза сүндерет. сар диван, ман, үлтіріні, он әбі әбі. Убыде. Эсехи вара. Саха. Анжын. Убыде. Убыде. Убыде де, убыде. бак. немінде. Саха. Шалт-шалт тылам. не бұрза шабать. Убыде. Ай-ай. Хужа добанна. же кімзірдетні саз елденет. Ага. Эсремет же демскергім зірде терет. Эссем чаплақ мар болмалла. Санында баян пидех мар болмалла. Мән, тытса жарай марырым юрра. Саха. Ух, асту, чарынмазан. хүріне бұрзада дадып. Утта сүндерзе теме хушине кірзігаят. Ундан илемлі хер болса Тавралық теттемленет. Мухта весремеде, мухта өтеттеме, кугыр-магыр хурама, итле манын сымаға. кыларзаяр сардивана. Шудылать, ушлангыра сардиван. Сардиван евішіне бұқса, ман умра хурама. Шта көрне бұна, асту-мастып немінде. Шабрын забығат, сахана көрза, хитребеге ман умра. Саха беге, Эбе халеде гундах. Сардиван. Эзі каллех манумра шук-шук. Телек курадып, мелі. Камезе, ташта гурны сана. Мін ятлыз. Сахабиге. Санын савны. Сардиван. Манын савны? Курна, Курны епсана, анжақышта, калаға. Сахабиге, телекреде, яланах манжерене çундаран, хале эзе. Сардиван, мен телік, тегер, херлечечек, юра, юра. Убде евіш хышне итлет Сахана падак паберет. Сахабиге. Аза илме андырыш, эбіз ана юрададып. Эзе манын саргачы, пықсамын манжине сардиван сан чинену бұқсан, тына жуғатма бұлад. Чынақта әзі хитре. Мін жінгілдінес күнда. Сахабиге. Санашылма, саргатчы. Сардиван. Манашылма. Штайып. Сахабиге. Каяр качы, утманғышын. Сардиван. тұқта, Астурым. Сахабиге. Асту Хырушы кунда, піребі жеш пулдарып сана кундан хыдарма, пара луна жасрах, качча. Сардиван, тахта, эбі кебе илдедіп. Сахабиге, туйына чеш болсана, кедедіп. Ну, ыдала мана, чупту. Сардиван батне лебырать, леш каялла Сардиван, ман пуш кашлать. Сахабиге чиберезе, Энен мана, киже мана тенжере санзыр бушне бурынма, эбе санын, піррежеш чупты мана, но шивхарт мана хубатна, ыдала мана, чупту энде. Сардиван хитрезе, анжах. Сахабиге Курадыны, мендире азапланады бебі санжын, чүпту мана, евілер. Ну, сывы бұл. Сардиван ховыртун батне задрать. Щук, ангайға, саханадыца, тар, кала, камезі, сахабеге, еп не таваданы. Сардиван, тавадып, сахабеге, каламанхышын, мухтав хужана, мухтав теттеме. Сардиван, мухтав хужана, мухтав теттеме. Сахабиге. пурныш Петтер, вилім юлдар, пулны иртни маныша юлдыр. Сардиван, пулны иртни, пурныш, вилім, манзагайрым. Кала дебір худ. Убыде хурамах ішінден. Эх, ухмах, ухмах, йывы шошынчек піжерзе әнтмелле сана. Сардиван, йывы шошынчек. Тақта, вуд чертнече. Сахабиге. Ух, остузана, убыде. Сардиван, убыде? Саха сардивана ачашлать. Сахабиге, курадыны, тытмана, ыдала, санын небе. Сардиван. Мандамеп темле туба дунычы сахабиге. Ах, сана! Сардиван ал изине үгет. Сардиван. чадым житмеш. Мен жын курындан күша. Саха сардивана ғдалас елет. Шабығытра сарбиге юрлан елден зігәд. Саха сардивана чүптывад. Сардиван тахта. Сахабиге. Каяр. Сардиван илтнебе кусаса, юрланы çапла хилденет. Астурым, астурым тупадуныне, вăл ман савны, мана шырать вăл. Сахабеге, сан савны эбе, итле мана. Сардиван щук-щук, вăл кундаллах ошта ăçта илтнеччш кусаса. Сахабиге сардиван шварне хупласа санбатнамар, эсремет патне килет вал. Сардиван вылман бада килет. Сахабиге эсремет чурашнана, илдедени. Сардиван каллек шухалчысасы миллиона апельдерес. Сахабиге каяр хавартрах, вылхаль санмар, эбе сан. Сардиван тұқтаға сахабиге шивечен тересіне білес теден бұлзан, әсіремет сұтны зана. Сардиван, мана сутны? Мүлле бұр тенжерешінна сутма, илме. Шырайынже тем дед. Мүнгу сахабиге. Күвіл эсремет, санавали шодық чавадь гундан хвартрах, эбе сана ходарып, бе пулдарып. Саха сардивана вайбах шавытса тухсагать, Кемзірдетни шулым, эстремет тухать. Вол тымба вараланса нумай нума ешлене күрінат. Эстремет. Әзі міншін сардивана кударан ченде шаритлемен. Убыде, ара, эстремет. Мін галарым сана, тымзай. Убыде, Тағама итлемелі сирінне, пірі шундар дед, тепрі сүндер дед. Әсірмет, мана итле, әбі патша. Убыде, әбі вұтчыртсы янычы, саха келсе сүндерчі. Әсірмет, шундарынде, шундар, әнт, унзырын, хывна шаритле деп. Убыде, ара, әсірмет, анчын. Тамана, килет, килет, ух! Есреме түбідені. Әзі юры тавраш үлтместіні. Үбіде әп қылғазыр, үлтместіп. Есремет, сарбиге келзен илдеген буланак. тұм бисмен. Тымана, сарбигене сарбиге был. Есремет, курны, мана шабад. Үбіде әнде сарбиге бе сар диван тел булашех. Есремет, әзі манран кулас дедіні, вәлер редіп. Убыде тарать. Тел бұл чырақ, шыр дебінже, шулымыра, кураймастып візіне. Убыде айкенже, әлі гавал хер чухне елтнетчеп, шин жыдық алдаган, хые гундалегеген, шапладетче жейжінзем. Эсремет кережедыца, ух, бүтсірскер. Тымана сасы, саха бігес, де тарать. Эсремет, шта саха? Убыде, Авы, вырманда, сардивана хын бейлзе гаяшында, леш пырашын мар, эсремет, ма жарақ каламарын. Убыде, ара, сымақта марында?» Эсремет, чуп, чынзе келін ағында, анжағасту, яжбе анжын. Ух, кереметсем. Убыде вырманалла кірзі гаять. Саха сасы. Ай, убыде, убыде, міндеден нес!» Убыде сасы. Саха деме хушманда, міндемелі ғаманын. Саха, айхы ямат, курбун жыда бұшларе. Сардиван, савалей, саха, аза елдім, сарбеге, сарбеге. Есіремет, шер жатма дене!» тұқса жұбайт, вәләреп. Саха сасы шалт-шалтылым. «Ах, Ох, ах, ох, алын жән, шварне гупла! Леш упатине хюренжендыт. вайшидерес шу кахаль хавыртырах, пул, атмыш, Шаплах шавырас шуғыш пури. Шавланы чазах шапланать. Сар диван засы. Сарби! У-у-у! жүйттандар жезем! Эсремет сасы. Тахшанақ шаплagирлі, кайрамар! Саха туғатмышпай эсремет туғашы. Саха туғатмыш бе сардиван адытны. тебір бе ұбыдене адыдашын. Ұбыде айкенде, Ағалех вайна бідередін, сардиван. Вал туғатмыш чухне жән қадалаймын. Сардиван бұрбарек қадаладып. Ұбыде, юрруна елзен хадалан. Шавықтырай сремет убыдене дит мағытланад. Вол хуза житме бұшлад. Анжақ сардиван есремеде тағындар зау керед. Убыде тарад. Сардиван. Юррыма заилес чекына. Вара тәттем сирелі. Тәттем тәнчі аргане. Есремет ұражене дырза. Аргане, аргане. Анжақ мүлем майба. Эзі юрруна вилзен де азаилес чук. Ну, азаиле пин. Мілле юрлашына машкаласы бе бе бе бе шаплайы сар диван шук. сарбиге сасылдензегать ак шапла сарбиге Эсремет. холхине бидер шварне ябалачиш сарбиге засы сардиван саха сардивана деп ралливе пужинжен сыдырза тонзырдывать саха манба чухневал сарбиге сасыне мар хыйне дейлдейме сарбиге юррилдин загаять. Эсреметь. Килет килеть, кундалла килеть, манскер, калех безана, зана не чымдарып. Килех, эбезана, зана не чамдарып Алтнышадык патне бұрзадырать. Сарбиге! Юра шивгарзай келет. Саха, килет шивгарат пүтсір. Есреметь, эзінақ тлашян хубарла, хойын завны шадыға чамныне гордар кашкарать. Сарбиге! Сарбиге! Кел гунда! Виле деп! Сарбиге засы, сардиван засы ехі варагу? Шавдире хулжынна? Есреметь, сарбиге! Санберге хуйхырза бульчы был! Кел Вармандан сарбиге дугать, выл шадық патнеле удать. Сар диван хыдылмадырать, анчахына саха шыр не лапчытсалардать. Сарбеге. Сар диван! Эзигу! Курмастып шке санцынна! Эсремет. Сан гушна эсремет бекті тетрелендерне. Килех! Эбегу! Сарбеге алды зене таса шадугумын жадраган эсремет патнелле удать. Саха. Шава! Шава, Сар Сарбеге. Сарбеге. Мана хыружы, сардиван, немінде курмастып. Есремет, кілінде кил. Ну, убыде засы. тықтаға! тахта. Есремет шаврын забығад. Она мағым зарад, убаде тарать Саха сардивана в жерце ярать. Сардиван, сарбеге, тахта. Есремет кайалла жагатте, кім зірдетсе шулымғыларза, шадагай үгет. Сарбеге, ах! шыты херне хүгеть. Сардиванда тынзыр булза бұрдать, убыде тарать. Эсремет пушне кажыртса. Саха, хыдар мана, хыдар. Саха шадык патне жұпса бұрать. Эсремеде алдыне барать. Лежана чернизембе ярзадыдать. Саха, яр, яр. Эсремет, үх, шыр жатман ки. Аплабузан эзеде манба бірлех вил. Хайбат не дурца Эсірметпе саха пірбірін пөжешіне пұсса тухмағытланашы. Саха яр дедіп, шырдадып, эсірмет, ман бұшшіне мадырадын, ховнан жақшылашын. Эсремет туғатмыш пөжешіне тұрса, шүлден шағын задыраган зәне тұтмағытланат, анжақ тымарзем хужылашы. Ан хыбар ман курбун шене! Эсремет, ман хул шене мадыран, ват хұрбан, Иккіжіде кімзірдетсе берзян ашы, шулым хімлензе илет, шыпланнать. Савалей сасы. Сарбиге! Убыде тухса, савалей иккен. Меню сибурунран, бурынран, ухмах ух ухмахах юлать. Сазардык сылдымран юраса сылдензі кәйд. Убыде, ме! Ухливан. Илдедірі катяга маграть. Савалей сасы. Калле хулдалашыны? Юры шивхарза Сардиван бұранжы, пушнежіклері. Сардиван. сарбиге Сарбеге батня чупса гаять. Она шіклезе драдать. Сарбеге! Чуным, кажар мана, ебайыплы улдалар ішке мана. Тинех пілдім, эдеме мен бек, ирек кирлине. Сарбеге, Пережеш мар, пурне де пирен савыныш күмеле, шавнан ман малашне. Сардиван, ман мастып, Сарбиге эмірнеде? Сардиван. Сарбиге алынча дытса. Эмірнеде? Сарбиге не чуптывать? Каяр. Сарбиге ұшта каяр Сардиван. Анне манын туғатмыш. Сардиван. Выл пәттірі. Тегех щук выл тенджере? Сарбиге. Атте пача хулшынна. Таврын масты беп келе. Сардиван. Ман бада бір. Манын чуным. Сарбиге. Шыпчык сасы. Сарбеге, шыпчык шитрі береденме. Сардиван, шыпчык, юрла ғыдырақ. Ебір каллех бірле, әмір әмірек бірле. Астывадыны ебір тубадуныне? Сарбеге, пырақ пр денине Юрлать, сарагай юрлазан, илем кереттен жене. бе, сардиван, пірне бірі юратсан, пурныш келеттен жене. Ухливан засы, Кунда Нарби засы, Везень! Везень засы! Илде деп! Савалей, шухалны буль дезетчі. Ухливан тухса шук, шухалман, візем пірле, сардиван танда жау. Нарби, сарбиге, тузым. Савалей, сарбиге батне васказа. ман чеппім. Сарбиге, атте. Сардиван ухливан, нарби, пәрбірне ғыдалашы, шавлася. Нарби убыдене гурза Ай-ай, кам был? Сардиван, убыде был. Анғырыр. Убыде евіш хышне быданать. Тахтаға. Тахта, убыде тузым, ышталлай зігапла. Убыде, вот-вот, Езі сахана да жауын бегекченне. Савалей, саха? Ышта был туғатмыш? Ухливан, Ошта саха. Убыде ытлашан хирюленер шатыка кыдардать. Авжав шатыкра. Эсреметпе бірле. Сар диван. Эсреметне убыде дерце ячы. Вол кунда булзан мен булза дугатчы жи. Шуғышламақы рушы. Убыдене бұрза жұптывать. Ухливан. Юл берінбе убыде. Савалей. Юлзам. Епсана паллазы елдім. Юлзам. Пурде. «Юлзамынде, де, убыде, юлзам. Убыде хер. Тавда буш сана сарыгатчы сардиван. Эзі мана турын. Эсремет туғатныне сирзе мана калех хер дурын. Убыде хер задырад!» Мана был парынман бирги убыде дуре. Сардиван. Петре эсремет тенджи. Сарбиге. «Еплеш шудальже тенже. Сардиван хевел дугать Пурде хевел дугать херелсе. Кайыксем юрлама бушлашы. Сарбиге юрлать. Хевел дугать херелсе. Пөдім тэнче варанать. «Пурнаш келет врезе, Пөдім чыржун завынать. Пурде варман давра уйхирбе юры яндра тенчебе. Ожыт эдем черине. Танах пулес хевелбе. Пурде Ман юратын ладыр, чун юратны тузым, юрымра янрадыр, манын юрадужым. Сарбеге, кайык евір вештер, выл шыр жиебе, хевел евір шиштер, выл кашпа ирбе. Ошаттыр, пурнеде, манын юрадужым, юрымайт ледер, чун юратны тузым. Юмахшы, тухса, юмах ядым, юптардым, Тәрзімақта суймарым. Веже. Ефим Никитин Сарбиге юмах пьесіне чывашқалық халық Светлана Савельева вуларе.